auscultu cae ripetu, porzio quindec unu. Con clavo en Romo, electis la papon. Leono dec quara, la papo nomigias. Post polo, germano, cae argentinano, nun sequas usona supera pastisto li certe batalos por pazzo en mondo. Ien vere signifa evento por ciui. Ocasis malfermo de ponto el ligno. Gi estas imito de ponto Romia. Nun eblas transiri riveron piede gi estas comforta, cun larga tegmento. Gi estas tre tauga por biciclemuloi. Char voio bicicla trairas la ponton. La homoi tre gioias pritiu donazzo. Li estas germano, si estas francino sed nun ili vivas en Nordameriko. La comunicado funccias bonege. Char ambau ja ancau parolas la anglan. La paro jam havas comunain infanoin. cae vivas ce ili germana avino li volas tut simple ne havi problemoin. Pro tio li shovas decidoin estonten. Sed iu ja devas decidi aferoin. Procrasti ne helpas por solvi problemoin. Li volas visiti teknikan muzeon. Mi konas du urboin cun tiai museoi. Muncheno gastigas germanan museon. Vieno posedas technican museon. Set tio ne estas la solai exemploi. Li havas nur tute mal altan pension. Pro tio li devas ancora labori li vendas tagmese mese col basso in cebudo. Col basso, por li, estas tute sen paga. Sed li nur mal ofte consumas col Sonoris fremdulo ce mia dom pordo. Li estis mormono, cae volis missii mi tamen ne volis plenumi la peton. Mi fermis la pordon, cae diris adiau. La iuna virino aciris fiancion. Li certe conqueris la iunan virinon. Nun estas facile instrui la lingvon. Laut tauga metodo cun trafai en havoi. La coro ja estas la centra organo. Gi pumpas la sangon al ciui organoi. Sed certe la cerbo ancora pli gravas. Gi donas impulsoin por nia agado sed gi ja bezonas la sangon el coro. Sen gi nia cerbo ne povas funccii. Necessas portio aer oxigeno, por optimumigi la mensan funccion. Promenoi protio accelas la sanon. La vivo farigias tre bella cae longa. Dum dudec nau iaroi mi cantis en choro, sed nun venis tempo por ne plu daurigi. Dedici la tempon al nia afero, al mi nun pli gravas ol hora cantado la agio postulas reducti la streccioin. Necessas laueble eviti la stresson. Ni faras musicon, cae cantas cun gioio. La musicantaro en nia concerto fascinis publicon per sia ludado. Bieron mi trincas cun mia tagmangio. Gi estas malvarma. Mi prenas glutetoin. Exerzu la frasoin. Vi bone progressos.